Yahudi Yahudi berilmu tidak beramal Hah? jika kita menghadapi jihad ambillah dari jamaatul jihad siapa jamaatul jihad Hah? berarti jamaatul jihad tidak berilmu Bolehkah kita belajar kepada orang yang tidak berilmu? Jihad itu kita ketahui atas dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqu ma laysa laka bi ilmun." Jangan kau tetapkan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Bagaimana kita akan mengambil mengikuti orang-orang yang bodoh yang tidak berilmu? Kan begitu? Kalau kita ingin politik, kabillah dari ikhwanul muslimin. Pun tidak ada ilmu. Karena di sini tidak diperintah untuk mengambil ilmu dari ikhwanul muslimin. Berarti mereka tidak memiliki ilmu. Yang kedua apa? Apa apa uh, siasahnya politiknya? Kalau kita menghendaki manajemen hati, ambillah dari jamaah tabligh. Ini akan gampang kita balik-balikan kalau kita mau seperti itu, tapi tidak habis-habis. Cukup bagi kita mengatakan bahwa perkataan ini batil. Karena seluruh perkataan ini ra'yu bukan wahyu. Salah satu asas para a'immah yang dahulu, para salafun salih selalu membawa diri mereka dan orang lain kepada wahyu bukan kepada rahyu sehingga Imam Ahmad ketika berhadapan dengan tokoh Mu'tazilah ketika itu berdebat di hadapan Khalifah maka Imam Ahmad selalu mengatakan kepada kepada pembesar Mu'tazilah ini berikan kepada saya wahyu bukan ra'yu wahyu qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul maka orang Mu'tazilah itu tidak bisa menjawab perkataan pertanyaan dan lima mah permintaan yang sekaligus pertanyaan dan lima mah. Jadi saya tidak mau masuk ke dalam rayu tapi berikan alasanmu berdasarkan wahyu. Wahyu. Bukan rayu. Selalu alimah Muhammad diam setiap orang Mu'tazilah itu berbicara tentang rayu. Mana wahyu? Begitu. Karena kita beredar bersama wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Tolong dijelaskan tentang penyimpangan firqah-firqah seperti LDII, JT, HT, NII. Orang kita senang singkatan kan? Amin sejauh manakah penyimpangan mereka soalnya mereka juga mengaku ahlus sunnah kan saya sudah bahas tadi pengakuan semata tidak ada manfaatnya tanpa melihat keadaan atau hakikat yang sebenar. inti dari kesesatan firqah firqah semuanya adalah penyimpangan mereka dari manhaj cara dan sikap beragama yang benar itu dari manhaj para sahabat mereka mempunyai manhaj sendiri mereka menterjemahkan menerjemahkan dan menafsirkan Islam sesuai dengan terjemahan dan tafsiran mereka itu dia menurut saya begini menurut saya begini lihat pertanyaan yang pertama ini kan menterjemahkan menafsirkan Islam sesuai dengan pertanyaan eh, sesuai dengan dengan pemahamannya lihat kalimat yang dibawakan oleh penanya Soal yang pertama, kalau kita mau ambil ilmu, ambil dari sini, ah, jihad ambil dari sini. Itu menafsirkan tentang dakwah atau tentang Islam sesuai dengan tafsirannya. Demikian juga LDII mempunyai tafsiran lain tentang Islam. Islam adalah seperti mereka. Yang di luar mereka bukan Islam. Karena itu LDII menajiskan, mengkafirkan kita. semua kita yang hadir di sini kafir dan najis. Bukan Islam. Beda dengan hati, beda dengan JT, beda dengan NII, masing-masing mempunyai terjemahan dan tafsiran sendiri. Yang saya maksud terjemahan, terjemahan mereka tentang Islam, bukan terjemahan arti Islamnya ya. Terjemahan tentang ajaran Islam Menurut saya ajaran Islam itu seperti ini Menurut saya begini Menurut saya jika itu begini Menurut saya semuanya menurut saya Ini inti kesesatan seluruh firqah yang ada Kemudian pertanyaan yang ketiga Kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik Bagaimanakah politik yang Islam yang sahih? Tadi saya sudah jawab. Yang dimaksud dengan politik Islam asyasa syar'iyyah yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara bebas bersiasa asyasa syar'iyyah selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Siapa yang akan bersiasat? Saya, saudara, tidak. Al ulama, warasatul anbiya. Karena masalah siasat, masalah nawazil. Nawazil maksudnya perkara-perkara yang mendatang, yang menjadi persoalan umat, yang menjadi persoalan umat Islam umat manusia yang berkaitan dengan negara yang berkaitan dengan negara muslim dengan negara yang lain yang berkaitan dengan sistem pengaturan di satu negeri al-umara dan ulama bukan setiap orang ikut berpolitik seperti kumpulan orang-orang yang duduk di warung kopi cerita politik ini kebodohan Jadi siasa syariah Setiap siasa syariah Apa arti siasa? Siasa sistem pengaturan Untuk kemaslahatan Untuk kebaikan Kan dari sini kita tahu Yang berpolitik bersiasa itu siapa? Al-umara Dan al-ulama Bukan setiap orang Semuanya berpolitik, semuanya di bawah politik, anak-anak baik di bawah politik. Betul nggak? Betul nggak? Demo, demo, ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, anak-anak yang masih pakai dorongan, dorongan bayi tahu nggak? dibawa mengiteri monas atau apa tuh Bundaran HI jalan demo Islami demo tertib. Ini kebodohan, kejahilan. Ini bukan siasat syar'inya. Ah, biar antum paham. Saya sudah secara ringkas. Kan pertanyaannya sini. Kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik Bagaimana ke politik Islam yang sahih Bolehkah kita uh, Berpolitik ber, ya. Nah Yang pertama Bagaimana ke politik Islam yang sahih Tadi saya jawab Yang tidak bertentangan Dengan kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Dan ijma sahabat ya keluasannya tentu perlu kita duduk dalam satu majelis seperti ini memberikan contoh-contohnya pertanyaan yang kedua bolehkah kita berpolitik kita ini siapa saya antum nggak boleh tapi kalau kitanya ulama dan umara iya